mga mahiyain nilalang sa higanteng mga bulak Nandyan lang sa paligid Ayaw pang mga usap Mga imahe payat Ngunit ang laki ng utak Nag-iwan ng markang palaisipan ng sulat Ako ay nagmasid mula hilaga hanggang timog Sa isang iglap sila'y nakatawid Ang araw at buwan nagkapikunan Kaya may naglili parang mga plato't platito Sa himpapawid Sino bang bisita ang di magnanais Dumalaw sa bahay kung saan basang-basa ng pawis ng araw May mga nakakita at nagkakuliti na sila Mga mata nila'y dilat ngunit pikit pa yung isa Sa likod ng mga bituin rinig ko ang bulungan Mistulang mga bubuyog tayo ang pulupukyutan Madaming takdang pananong ang natutubuan At paano nga kung sila ang may dala ng kasagutan Mga sinaunang batong magkakapatong Minsan ang nilamon ng dambo halangalon At sinakal ng usok na sadyang nakakalason Misteryo pa rin kung anong nangyari nung kahapon Strange lights seen in the Arctic sky airport terminals. Locals say the lights appeared to be bigger than the moon. People say they saw four lantern-like objects forming a diamond shape in the air, hovering in the sky for over an hour. The question is, what was that doing over Jerusalem, and is he back? anito Nawala ang panghimagas na hinain ng platito Pambihirang kaalamay tuluyang nalunok Biglang usbungan ng mga gusaling hugis at sulok Paano kung ang buhay sa mundo ay ang konsepto At tayong mga naninirahan ng proyekto Tayo nga ba'y nilagay para pag-aralan o para Ihanda lang sa hinaharap na laban sa pagitan ng mabutit kabaliktaran nito Alam ko na sa iba isang kahibangan nito Maaaring lamang sila sa kagamitan Gamit ang kanilang natatanging agham Marami tingin nila sa ating langgam Paugain lang ang sahig Kaya tayong saktan Pero wala silang alam sa bagay Na meron tayo ang pinakamahiwaga Sa mundo ng mga tao Ang pag-ibig, ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng mga tao ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. ang pinakamahiwaga sa mundo ng mga tao ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig.